Neng iso lho, sing gawe urip kuwi adil, Petruk diparingi daya kekuatan, mungsu Gatot Kaca antar Jantasena, Petruk menang. Lho, apa ora gleleng? Wong kok di-streaming lho. Wong sak Indonesia ngerti nek Petruk menang karo Baladewa. <laughs> Gleling kowe, Truk. Oh iya, Gong. Mm, nek ketoke ra mungkin. Wah, oh, gedheke ati ning terus ngembleke sak kayange. Aku sampe ngomong to. Piye? Aku isih rada deg-degan ning. Ngene wae, wah jan angel ngandane kowe iki. Ngene wae. Iki gandeng aku ki wong enak omong kleru-kleru. Ha. Engko nek sapa wae tekan ngarepamu dijak guneman apik-apik. Oh iya. Nek jak guneman apik-apik ngayel tetep wangkal arep nyekel kowe. Kowe mengkari jawel aku terus. Wah sikate. Sik. iki omongane Bagong apa omongane Prewangan? Bagong. Tenan lho iki. Tenan yakin sumpah, sumpah. Wis jawel aku. Kowe nanti aku nang gurimu. Aku pergawe ra tahu iso ngomong-ngomongan aku wong iki brangasan. Heeh. Tanpa omong-omongan pukul dulu urusan belakang biasanya ngono kuwi aku kira. Ning nek iki kowe sing ngomong ngomongan heeh. Nek ngayal jawel aku asik kate. Tenan, Gong. Tenan. Hah, iya seneng aku. Ndek kanca Adi lanang seneng wis aku marem aku wani aku wani. Ah, ngene ora ora njaluk pambyan toko. Wis kene. Hmm. Jawa aku. Ya, ora minggat lho. Ora. Aku nang kene nganti esuk-esuk golekan. Ya. Aku nang kene aja kuat. Ya. Ngono. Hmm, bres. Wah. Kaya omongan. Ha, no no no no. Sampeyan aja nyekel kula. Aja nyekel Petruk. Ono wangsulan muni. Iya, Petruk. Saman kenging dileke no mboten nek kono muni ora. Tanganmu mburi langsung dhewe aku. Oh, bres. Oh iya. Ya, eh mantep aku. Mantep kudu mantep. Set bres. Ya. Bres ki nonyo apa udan? Wis semane. Bres ki ya bres no. Oh ya. iki tenan lho kok tak tak percaya. Heeh ah, ah, wis to. Nek tekane tak jare rembugan apik-apik. Pokoke angel jare rembugan jawel aku. Tono kabeh, Tru. Ya, seneng aku. Seneng wae. Wing kari omong ra seneng. sinoto tilamun katututan lamun mangsa prawira tektaya prawira tektaya Runanggono magawe gelari lawang wae. o Senaga. Takone, takone rasah wedi. Ya. Ditetek-teteke atine. Heeh. Ora mikat lho. Ora, jawel bres. Ya. Bekti kula nggih, Den. Ya, petruk tak tampa. Pangestu ku tampanono ya, Truk. Nggih, sangat anggen kalu dadosaken jimat. Kok pasuryane kok abrit. Le nyawang petruk kok kaya ora adat sabene. Sajake duka kalih kula. Kowe tak takoni jujur karo aku ya, Truk. Nggih, pripun? Kowe wani karo Umandura ya? Nun. Kowe wani karo Umandura? Oh, wau to? Iya. Nggih, lha pripun? Nek pancen kowe wani mapano, kowe tak rangket tanganmu, tak kerincung sikilmu tak lebonge pakunjaran. Gedene aku mentolo karo kowe. Go, go. Sik, wetengku lara itu. Aduh. Waduh. Iya iki wis ra kena dilekke, Gong. Gong, kok sikek tak keprok watu cengelmu. Mak penjelup loro banget. Aduh. Jauh omongan sik, jauh omongan sik. Rada suwe men rada suda, Tru. Jare arep bres. Bres piye? Wetenge kowe kok ngene rasane kok bres ya tetep kalah aku. Tak ngaso sik. Nun sewu kula wantun menika kok mboten mboten wantun sesuk Mandura mboten Ndara. Ning sing kula waneni niku pambegane, kula mengemuti karo pambegane Sunan Prabu Mandura. Dumeh dadi Narendra mbok aja di pambegan kaya ngono. Ning kowe luput kowe wani karo wong Mandura. Luput kula mapan teng pundi? Kowe wani karo pepundhen? Kula wani merga ana jalarane. Jalarane apa? Jalarane kula mbelani bapak. bapak niku pengin bangun kayangan, bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe tan beda kaya teng kayangan. Lah syarate kudu karo Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miang jimat kelima sada. Ning teng riku pun rawuh Sinundarawati lan Sinu Prabu Mandura. Sinu Prabu Mandura dereke Sinu Prabu Ndarawati. Jeneng Prabu Ndrawati kepengin nyuwun ngambil pustaka jam 05.00 sada kinarya tumbal wadaling praja Mergo ke taman pegebluk. Kula ming matur. Kok aneh negara sing ditunggoni Sang Hyang Wisnu kok ke taman pegebluk. Mongko negara sing dadi ratu niku menungso men utawa titah-titah lumrah ora ke taman pegebluk. Nek cara kula dicek dulu ngoten. Lah kok sinau mandura nesu. Petruk menungso derajate ponakawan gedhi bab 72 wong arek nyolong mripat diapormu ping kok wani ngarani marang Kyai Prabu Ndarawati. Nek kula sing dunake kere niku kula ikhlas wong kula ya kere tenan. Kula dunake wong ora duwe ora masalah. Ning bareng tekan bapak. Petro, bapakmu kono ora bangun kayangan. Bapakmu wong sekeng wong ora duwe, mung gedhi mung kere. Bapakmu gablek apa? Niku sing marai kula lara. Bapak lho Mas, anane petruk niku nggo bapak gojek lo simbok. Ngenteni bal-balan. Terus lahir petruk. Bapak niku sing kula sembah. Siji, petruk kudu nyembah karo sing gawe urip. Angka loro, petruk nyembah karo wong tuane petruk niku kewajibaning manungsa urip ing alam padang. Nek bapak kula DC durek kaya ngoten niku petruk nesu niku lumrah. Petruk nesu niku wis memper. Lah jebul sampean nek tak kula unekke, Antasena, anake Werku Dara. Wong drogak drogok ora iso basa, ora iso ndocok. Unah ono ngalor ngidul. Lara ora atine? Atiku lara. Padha aku, Mas. Aku yo lara atiku. Mula kula wani karo Sunan Prabu Baladewa niku ping belani ati kula sebagai anak belani bapak. Mbok Dadi perkarane ngono to. Heeh, eh anu iya, eh anu nggih. Oh, lah yen ngono barang tak pitung-pitung bener kowe mbangane wong Mandura. Lah gene iso menggalih. Rada penake wetem kowe wisan. Mari, Gong. Mari. E. Ngentot aku. Ora krungu kowe? Ora. Sekarang tak ciutke kok. Oh, ngono kok diciutke. Kadang kalau tak ciutke malah slender. Ngawur. Untung kowe tak cekel, Truk. Nek aku nyekel karo kowe aku dosa. Wah mesti kok ya jenengan ya nuwun sewu. Nek waton iso terus anakmu kae dineng-nengi sik, Truk. Lho ya semen kowe ngurusi ora. Ngoten. yen ngono malah kowe diancam uripmu karo kakang-kakangku to. Oh, sinten mawon? Yen aku ngono tok elekke isih kena, ning nek kakang karo kakang Torjo kae dilekke sok ora kena. Kumangka ya goleki kowe arep mateni kowe. Duh. Duh, kok migren ta iki? migren, gek beleken, gek flu, gek pilek. Gek kon bajul raimu kok piye? Ya ora nesu, Truk. Kan alasan kan sendiri-sendiri. lambemu ra sak penake dhewe. Jengkel aku anggere ana bahaya kok mesti lara ana sing bab sing nemelangi kok njur sirahe migren mripate gejala PC lan sampe terus. Ya ora ana truk mripat kok gejala PC. Ya ana nek blawur-blawur terus ra weruh. Terus ana gejala bisu barang lek omong kira kleru terus ae omong terus ngono. Ndoro karo kanca ndoro tojo golek kula to. Iya. Waduh, mati aku. Nek aku njaluk karo kowe ya, Truk. Pripun? Nek kowe ngabekti karo pundenmu, kaya aja wani ya. Wah, kowe truk ning menungsa ya, Den. Nek kula diwarai ya nuwun sewu, kula kepaksa wani ya, Togong. Enggak jelas. Wadake dumeka kawula cilik kon ora wani, ah sori. Nek gathuk kanca antar ora kena delekke ya piye meneh ya, Truk ya. Mbok ora omongan. Ora omongan. Kowe mesti lara to. Heeh. <laughs> Oh tak gajul sepatu modar kowe. Alah kowe sepatu kok. Sepatumu apa sedeng po? Heeh, ah, ah, ketok kowe sepatu 7000, pakune entek 12000 kowe. Balekke lho. Iya. Ning aku njaluk karo kowe ya, Truk, pripun? Nek kowe dikapak-apak aja ya, mbales. Waduh, ah nek kula lara tak tambani. Nek kula mati tak uripke. Kuwi lho. Nganggo napa? Banyu sumut kowe iki. Ki tak peres metu banyune, tak tambani nggo wong lara nggo nguripke wong tekane pati urung winanci iso kelakon. Weh, lah kene gong ana sungut ampuh. Ngono wae. Piye? Bangane sampean wirawiri ditetel mawon. Ya, Tru? Heeh. Mm -mm. Enak malahin. Iki padake templekan ngono piye? Iki saka kono wis ana, Gong. Oh, tak kira nak templek varian anu ya variasi tak kira. Variasi dengkulmu melocot kuwi. Pada <laughs> Padake pelek wae. Zaman saya kan oke variasi to. Ha ah, iya. terus wis ngono wae nek kowe diapak-apake, kowe tak tambani nek kowe mati tak uripke. Oh nggih, manut-manut ora entuk males ora. Manut, manut yo kok oh, ning lara iki ora masalah. Duripke kok. Heeh. Hmm, wis ngono yo Gong. Terus aku tak ambles bumi. Lho sik sik sik sik. Ki aneh meneh sampeyan. Sampeyan arep nambani aku arep nguripi aku kok ambles bumi iki ku lengkung ngundang piye? Iki kira iso ambles bumi. Bagong kok geduk lemah ping telu aku jedul. Oh, ngoten. Iya. Tenan lho. Mm -mm. Oke. Okay. Sekono ya. Ngopo? Ming jajal kok. Eh, perlu dijajal ya, Tru. Mun nek di ngonoke ra metu. Hati was getun. Kemringet kok ora ngopo ngapa Lambene. Aku kulina ngono kuwi. Kita ngonoke ra metu asem tenan ki aku. ngono. Nanti bingung aku ngantian. Lambemu lah. Loro garuk kaca kok. Siap-siap. Oh, kae lho, ning dhuwur kae. Tunggu kene terus ya. Gatotkaca dinon mapakara kasuta tekapira Kresna Parta Parta manahar sakti nira Oh Bekti kula nggih Den Petro iya Bekti kula ndara Bagong iya Kok ngendikane sajak mboten lega menggalipun Pedro Nun Kowe tak takoni jujur nggih Bojogoro Oh mboten Petro niku wong tuwa Kowe wani karo Uman Duruh ya Oh lang pripun to Nek kowe wani ulungno tangan tak bondo tangan tak kerincung sikilmu tak lebokke baku jaran Yen kowe bongo bakal tak rampungi budi tak sembadani yen kowe ora manut karo Gatut Kaca, Gatut Kaca isin duwe Abdi Petruk sing wani ngorek-orek raine Pundhen Pandhawa. Gawe wirange Pundhen Pandhawa, Petruk. Wiwit dina iki aku ora sudi mbok mong, malah yen perlu kowe ora gelem manut karo Gatut Kaca. Mapan tak pancat pundakmu tak untir, gulumu tak gembol dasmu, we Petruk. Eh. Kagat risang kapirang urin angkul kinempet kempet dosang reknaning bawana om kula ngertos kok Den kula ngertos kaya ngapa winange ndara Gatotkaca nek duwe abdi kaya Petruk sing ora ngabekti karo pepunden sing mengisane ngorek-orek pasuryaning para pepunden gawe wirang kula niku sadar Neng Petruk niku menungso, nek iso mbok dikandani, wong Petruk niku duwe akal budi, duwe pikiran. Tur Petruk ora mati rasane. Dadi nek Petruk dikandani niku mestine upama dikandhani dicontoni sa ora-orane Petruk niku mesti iso manut, iso bangun miturut. Ora kok njur luput sithik kok panjenengan mentolo arep mateni karo Petruk niku njur dasare napa kula tak takon. Dasar panjenengan napa? ming mergo mbelani pepundhen sampean ndara Baladewa terus sampean mentol ajeng mateni karo Petruk tembung sampean sing lara tekati Ngapa ya Truk menengo Tembung sampean sing lara tekati Petruk ora manut karo aku tak pancat pundakmu tak untir gurumu tak gembol dasmu Mbok gembol liyane timbul kok endas. Loro tegati dek. Loro saestu. Loro iku ngetot kaya sampean wet kuncong nganti gelong wet jabang nganti caprang. Jaman sampean dijedi tengkawa contoh di muka ini ora ana pepundan sing ngetot kaya bapak sampean ora ngetot kaya Petra sing ngetot kaya. Meng betai kulau niku dasar kulau mong tresno. pengen tresno karo sampean. Pepundhen kula ndara werku ndara duwe momongan mongko ya kaya ngono kanane bisa kaya ngapa tresnane Petro karo Dono Gatot kaca. Eh, ya ora kaya sadegaca dene. Oh, sampean mentala ana Petro, Petro ta unter kulumu. Ya ora teng ati. Aku kok laroro ya, Tru. Nanti melono den. Bapakmu lho bapakmu. Ndara Werkudara niku wong kau wong dosa. Wong sing wani mateni sapa mawon mongko wong kejem nika Ndara Werkudara. Nek luput pancen luput tumrap negara mesti dipateni. Neng Petro niku ngomong bapakmu niku ora tau kok nyuwara kasar karo Petro, luwe-luwe nyenggol Petro, nglentek Petro ora tau. mbahmu Ndara Pandhu niku ratu sak jagat jaman Pandhu dadi ratu niku ora ana sing wani. Ning Petruk getak Ndara Pandhu bola-bali mergo ajeng kleru pakartine. Ning Ndara Pandhu mboten tau getak karo Petruk. Kok sampean putune kok mengajeng arep nguntir. Wey. niki kula disuwarani karo sampean mboten napa-napa dadah. Loro teng ati. Mboten napa-napa. Mang pateni Petro. Mang pateni. Angel mijet wae ngranti nang ping mateni Petro nguntir sirahe Petro. Ning nyawa kula tekan swarga mesti ketemu karo Ndara Pandu. Terus Ndara Pandu bangu kalih kula, Petro. Petro. kowe kok wis mati. Kula le wangsulan akine pun entek. Kula dipateni putumu Ndara Gatotkaca. Luputmu apa Petro? Mboten luput, mboten kleru. Ndara Pandhu sukmane medhong teng jagat madosi sampeyan. Yakin niku tenan yakin. Ya. pas welinge Ndara Antasena, aja ngantem, aja mbales. Kowe ngapae nangis iki? Hah? Aku bingung dengan dramatikmu itu. Ayo men Ndara Garukaca iki wedi lho. Asem iki kaget aku. Kok nanti kok men Aku Petro iki Kang Supan sapa ya? aku meneng wae. bareng kowe muni mangpateni manguntir oh lagi apa ngerti aku nek kowe lagi bersandiwara heeh kok iso nangis ya tru kowe biasane ora nangis ora tau nangis ya anakmu sing cilik mati kowe nanggap dangdut dasmu ora wae ah wae aku ngerti kok nanggap ning tegalan oh, ta nganggo dit layatan ngono. Bapurna. Kok saiki kok iso nangis? Ya aku ki ngremet brambang lelete nggon mata. Temploke nggon mata wae ndelok gawe kanca ngene meruh lohku dileweran mongko ora loh asli. Ming loh gawean. Brubut munggah ning ngantariksa nganti cilik ora ketok ndelik gagas karo kelakuane kok. Ah sip iki mbok siji hancur pertahanane kono. Hmm. Ning iki siji. Sapa e? Drontorjo. Ayo ta. Heeh. Terus saya aku tak takon, kowe wis nyambut gawe apa? Mau jawel mau? Jawel sapa? Wong wetengmu lara kok. Wetengi diteng to? Ya diteng. Waduh. Ha iki mengkari Ndara Tandang ngono, aku tak ngaso mbuh caramu piye kudu antarja mundur ora mundur kowe mati ya karepmu urip ya karepmu wis ngono sayah aku Gong Dro hmm rene sik to Dorontor Joki kekuatane nggon apa Lho kekuatane nggon apa piye to Dorontor Joki mbah niki ratune ula dewane ula sak jagat kowe wani karo Ndara Antarja, Ndara Antarja wadul karo mbane, mbane akon ula sak donya. Bagong goleki Murtaya kowe. Kowe tengok-tengok parani ula. Mangan parani ula. Turu parani ula. Aku wis nyanding. Ulane. Ulane mbane <laughs> Ndara Antarja, ora ulamu. Beda ya? Heeh. Medeni ya, medeni. Werna-werna, werna-werna, ula dah jagromo, demung kebu. Saron demung. Utuh. Demung macan. Kuwi nek nyokot oh, usum jeneng ula sendok iki, Gong. Wah. Kuwi sing medeni, Gong. Apa? Heeh, kuwi galak. Kuwi kaki bakmi ya kalu. Go goreng ya. Ula sendok kuwi. Ha iya, sak poroke ora. Tak mut irungmu sisan kok. gatekke mlenceng. Lagi nek kowe mlenceng ya sak penake nek ana mlenceng nesu-nesu ora. Sing serius ta aku ki gatekke tenange. Monggo sing jeneng ula, ulane Ndarantaja nek nyokot, wah. Ulane Ndarantaja weruh kowe kowe dicokot jebret. Sing dicokot kejet-kejet guys, kejet-kejet ulane ngaso. Wah. Wis dicokot jenggelek meneh, cokot meneh. Yes. Sing dicokot kejet-kejet kejet. kejet, kejet. sing ulane ngaso tepas-tepas. Sing dicokot banget, cokot meh gitu. Bola bali. Heeh. Edanane. Edanane, edanane. So bola bali ya terus Allah galak kok. Oh iya. Wis ngono wae. Saku tak ngaso ya. Heeh. Duh, modal iki. Untuk bagian sing rada ngrekoso iki ya wis men ra masalah. Ketok goleki Petruk, petrok, lara wae tak keroki arep dipateni. Mung suwe adipati ronggo Ayo, Oh, antar jo. Nih, ayo. Ora kesuwen gak jedul, gak rampung perkarane. Nih. kebabak keperanggul munggu ngayuto kebabak bawatnya Bentar bawat Bentar kebabak nyomunggu ngaloko kong garantar jo yo bagong nggih ajeng napa golek petruk Oh, betul ngayal kok kan. Cuk. Hmm. Sing golek iki kowe. Terus tau mangan watu urung. Kowe tak kandhani ya golek aku, kowe omong nek ora ana. Ah, engko ngapusi. Etok-etok men ora ana kowe iki takon nandingi Ndaratarja lho kok goblok goblok iki kowe. Wah, katro aku nang nganggo ngetak. Anarkis kowe. Ah, goblok kebangetan kok. asem. Piye? Petro ora ana. Kowe mbudheke ontor, Jo. Aku krungu oleh rasanan. <laughs> Asem, e, Tru. Hmm. Krungu e. Wah. Hmm. Kuwi nek udu adikku tak tekak modar kowe. Krungu kowe muni nek kae mau ki apa alasan ngono, Bang? Wah, jan kowe iki. Ora ana wong ngomongan apa-apa niku. Ora sah goro. Kowe mung karo Petro. Heeh, eh, anu ya. Petro nanti? Teng mriko. Kersane are tak pateni. Sane? iki? Iya. Truk. Hmm. Ming are dipateni sedhela jare. Tak tinggal Melayu Bali lho, tak tinggal Melayu Bali. Aja tre, aja. Aja tak Kan kita bareng tak tre. Tak bareng. Besok kowe ngebis, kowe iso ngebis ora bareng aku. Kejem kowe. Petruk mboten nanten. Bagong. Nun. Aku wegah guyon, aku gak sembrono. Oh, kersane Petruk to wenehke aku apa ora? Nek ora Nek ora kowe tak pateni. Petruk tak pateni. Nek diwenehke kowe slamet. Tegese Petruk tak gowo bakal tak lebokke pakunjaran. Nek ora dilebokke pakunjaran gedene Petruk tak pateni. Eh. Katri gumulung mangrempah ing wadya. Haji. Kowe iki ngopo kowe? Arsuloke. Eh. Biasane iki nek nesu ora wayange terus suluk to. Iki ora laras e. Sik geder goblok. nalake sing gender. Wes golek ramban wae bendina. Wis menengan isih tok salahke. Antarjo. Apa? Kowe iki satriya? Iya. Petro iki kakangku. Petro lara tak tileki tak keroki men supaya Petro iki mari men wis terus sehat. Kok mati tok ame-ame? kok iki ndek pikiran ora, Jo? Kok Jo piye? Lah kok jenengmu sapa? Ontor Jo. Tundang Jo kok ora gelem. Pengundang ontor ki murup apa kowe? Yo, wis sak karepmu. Ah, sak karepku mungsu dadak aturan. Piye, mikir Jo? Hmm? Upama kowe duwe kakang utama wong-wong kowe duwe sedulur. Hmm. Nah, sedulurmu, kakangmu, apa adimu, harta patene perasaanmu piye? Ha? Sebagai manus manusia lho. Perasaanmu piye aku tak takon. Hah? Ya wong sulan. Jare wong pendidikan. Kerembak kerembik. Wong sulan kowe. Petruk sapa wae sing jawel karo Petruk? Ware ware wantas. marang-marang tak putung legane atiku. Rawe, ben sak arepe cangkemmu. Wiladala, wiladala apa? Hah? Wah, gong nek ngene iki wis ora kena dikandani, tandane. Aja kok wujuding menungsa lumrah. Dewa medon wae waton rada lho, trada. Aku wani. Lah iya wong cilik. Ha iya. ketemu Adipati ya wedi aku. Munia kowe. Munia. Lho man gayang to man. Pikiran niki man nek ngene iki perlu tak pikirke. Yen ngono kowe wani harap apa mu sing tak wedeni? Iblis lanat. Ora minggan karo aku kendharat cintane onto se se se antar se. se. Wes tegal tenan arep ngajar aku. Ha. Aku abdimu lho, Jo. Aku abdimu kok tak momong pirang-pirang tahun. Lah kok kowe mentolo karo aku, terus kowe arep pamer apa? Pamer upas sing lemenehi karo eyangmu ku ya. Upas werayang to jenenge. Ha to, apal aku. Tamake kulite menungsa, kulite iso ngelotok. Mati dhewe. Mati garing. Ning kowe ngikir, Jo. Aku anak sapa? Aku anak sapa? Semar. Semar ki sang iwang es dengdeng. Es es mo ah ya. Sang Hyang Ismaya ngono. Ismaya ki sapa? Ismaya kuwi kakange Betara Guru. Ngono. Dadi bapak kae kakange Betara Guru dewaning para dewa. Asline bapak iki wong degdaya, wong pinter, wong sekti kalintang jayaning perang. Ming bapak kuwi mah umuh. Dadi ketok kaya wong ora duwe kekuatan. Ora mergo piye-piye ning mergo mah umuh. Anak-anak Semar yo dinai jaya jayan, atau sing balung wuleting kulit. Ming aku Petruk Gareng ki ra tau umu. Ra tau pamer. Ora kaya Satya Satru Kang pecah dadamu tung dang tak tung tung tung orang ngono Hah? Mergo aku gandrung katentreman. Ning nek kowe nantang karo Bagong, kowe pengen weruh katyasaning Bagong, hari ini kamu akan melihat. Hari ini kamu akan tahu mana, apa yang perlu dicatat harus membeli sabun. Kena rata bandem. Ciloko kocak, Larung, larung ora. Ngono aja dadi kowe aja waton iso ngucap. Arep ora kowe, arep ora. Kowe nyembur bagong orang apa-apa ning kowe tak idoni kanggo kekuatan ning bapakku. Ora kena penyakit kadas kurang batal jamur aja tu obat kok mlayu. Aku ya gumun itu. Aku ra ya mbangane ora mbagong suwe ra tawa obat. Heeh. Nek malam Jumat kliwon ning Parangkusumo. Ha iya. Gelar karpet kae. Monggo-monggo. Dipun buktekaken menawi panjenengan boten mantun mangke harta wangsa saking 12000 dados kali 12000. Menika saged saged mantunaken gatal jamur kadhas kurap panulan sami turutipun koreng-koreng wonten ing kaki. Ha kuwi ketoncol, leh kuwa. Saking entek kata-kataku aku mung waton omong medune kuwi. Ha kok Antarjo mlayu. Eh? Neng ndi wonge? Ngeleng iki. Oh. Tak uyuane ya. Aja. Engko nek jedul kaya gangsir wae jedul ora. Antarja ke satriya ya mung wadake gangsir ora. Ngono njumak plubuk-plubuk. Mumpung rod iki pesing banget, wis men ra aja to. Kok kowe wae? Oh, dengkulmu kuwi. Aku ngopo? Kowe tak uyuhi. Lho. Luputmu apa, Gong kok kowe Aku lagi pengen uyu kowe. Ya <laughs> kepengin ora. Wah, jan wis telu entek. Heeh, ayo Nambut gawe iki ngene iki. Ha iya. Kurang rekoso tur gayeng. Heeh. Orang gue perang barang, orang oh, gue perang barang. Ki, oke sing mari lho truk ngene iki. Nek dadi nonton kanca-kanca dalang ngono e kok gayeng ngono. Karo lumah. Ha iya.